Isto tako Allahovo pravo je da nas iskuša. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون Zar misle ljudi, bolje kazano, zar računaju ljudi, da će kazati mi vjerujemo. Znači mi imamo šartove la ilaha illallah, a da i Allah neće iskušati. A vi znate onih sedam šartova la ilaha illallah. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Jer mi smo iskušali one prije vas. Znači prije koje je imao šartove la na ila Allah. Allah ga iskušao. Ne zbog toga što Allah iskušava svoje robove zbog mržnje prema robovima. Haše lilla. Nego je to iz ljubavi prema svojim robovima da ih očisti od grijeha i da ih podigne na visoke stepene. Ovaj put je jasan ali se ovdje postavlja pitanje kako dalje. Ja sam prošle godine na ovome istom mjestu govorio o aktuelnoj temi, a to je kako dalje to jeste iskreno i ispravno. I ovo sve što se dešava ovome preporodu, znate li ko će biti podjetnik? ja i ti ako Bog da. Ako budemo imali ova dva šarta, ako budemo obožavali Allaha žele šanuhu, muhli sine lehu din, onako kako je Allah zadovoljan. A Allah nije zadovoljan ako mu ne ispovjedavamo vjeru iskreno. Onako kao što su to radili Allahovi poslanici, koji su bili muhla sine, a to je potpuna iskrenost. I zbog toga šeitan takvima ne može ništa. I zbog toga, draga moja braćo, ako želimo da ovaj preporod iako rezultati pripadaju Allahu te barake wa ta'ala, ako želimo da vidimo da ljudi ulaze u Allahu u vjeru potpuno, u skupinama, onda budimo iskreni Vola telsetitu jeminen vola jasara. I nemojte se okrećati ni lijevo ni desno. Nemojte gledati da nekome drugom ugodite. Na uštrb Allaha tabareke wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mora da bude iza svega ostalog. Jer vi znate hadis koga bileži imam i muslim trojka sa kojom će biti džennet, džennet potpaljen. Zar nije hafiz Kur'ana? Zar nije šehid na Allahovom putu? Muđahid znači. Zar nije onaj ko dijeli humanista? Znači najbolje kategorije ljudi. I zbog toga nemoj da se sikiraš. I nemoj da te ova propaganda umara. I nemoj da te može išta uboriti na ome putu i da ti ubaci pesimizam, ali uvijek pitaj sebe, šta ja hoću? Ako uvijek bude odgovor, hoću Allaha Želešanu. Znači ti Allah ono što traži. I ti ćeš pobjediti gospodara mi kabe. I ne možete na tom putu ništa spriječiti. Tebi se džennet svaki dan približava i ti se približava džennetu. I ti žuri sa susretom sa Allahu te barakem ta'ala. I zato, ovoj sahri, ovoj davi, treba iskrenosti. Ma kene lillahi fa huwa baqi. Ono što bude Allah radi, to će ostati. Kao mu Esa Malikova. Danas mi imamo puno, ovaj ummet ima puno potencijala, ali vjerovatno nema ova dva osnovna šarta i zato ne može naprijed. I mi vidimo, svojim očima gledamo, kada bi razumski sudili, nama se ne bi trebao niko priključiti, ga braća. Zato što I kamioni pišu pasce Bilala, pasce Fulana, čuvaj se Allana. Znači, propaganda je jaka. Otkud nam onda ljudi dolaze? Zbog čega nam se ljudi? Jel to mi imamo para? Jel to mi imamo nešto ama zama znanja? Šta to mi nudimo? Ali, ako budemo iskreni, neće onda ništa moći da spriječi onoga koji je na drugoj strani iskren da stane sa nama rame uz rame ili da mi stanemo sa njim rame uz rame. I zato, draga moja braća, danas nifak i onaj akajski, onaj znači etekatski i ameli svijeta danas je puno munafika na pozornici od muslimana munafika koji lažu kada govori, koda, koji ne izvrše ono kada im se povjeri i koji provjeravaju ono što je dogovoreno. I onaj četvrti znak ili ajet munafika u drugom rivajetu kada raspravlja prelazi sve granice. Odmah vidiš nervira se. Samo mi ne spomini nekoga tamo. Pa dobro, Musa alaih salatu wasalam je saslušao Fir'auna. Saslušavao sihrbaze. A onda on iznio ono što je Allah njemu naredio da iznese. Onda je rekao, o Musa, oma tilke bi je minike, ja Musa. Šta ti je to u desnoj ruci, o Musa? Hale hi asaja sa vodkeo aleha, wa hušu biha ala ghanemi. Ovo je obični neki štap, nije to onaj ofarbani, sa onom ručkom, pa dole papučom, pa kupljenu radni, pa za posljedne namire, kak, Trklja neka našo muza uz put. Ali ta trklja, ili ta klipa, ili taj štab, je odigrao, znači, veliku ulogu. Okrenuo se sihr na sihrbaze. A najveći sihrbaz je bio Fir'aun pa je pobjedila istina. Zato, draga moja braćo, nemojte misliti ako mi se znamo puno bakćati pričom, znamo se nadgovarati, znamo se ubjeđivati, da ćemo mi tako pobjediti. I ako puno imamo informacija i dokaza, pobjedit ćemo, to sve ide u prilog. Ali ako budemo iskreni, a znate li šta je iskrenost? Kaže islamski učenjaci iskrenost je to da kada te ne može ništa drugo spasiti osim laž, a ti potegne za istinom. Šta je najveća i šta je najveći šehadet na Allahovom putu? Ko je najveći muđahid? Nije hrulja sad zapucamo pa i ja budem hrabar sa tebom. Nego da odeš nepravednom vladaru sam ti i da mu kažeš riječi istine. A on onda išara ti dželatu da napravi od tebe ovako i onako. Da te se sjeće u komade. Kako ovaj čovjek može otići? Onda je taj son, on ne smije otići tamo. Jer tamo ne idu, znači bokserske vještine tamo ne pali. Tamo ima i hladno i vruće oružje. Kojim taj son ne može, te, te se ti se meci ne mogu blokirati. Šta ga nosi tamo? Šta ga čini tako postojanim? Da jednostavno ne kaže, a što nije i mujo krenuo sa mnom pa da mi malo bodri. Kako ću ja, šta će sa mnom biti? I ti pojedinaca, braćo, svaki dan sve više umetu ima. Mladić koji se stremi da ide da pogine na Allahovom putu to je analogno kao da je ošao nepravednom vladaru, jer on ide u jednom pravcu i kupio kartu. Nema povratne. Zbog čega je krenuo u tom putu? Šta ga gura naprijed?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 Isto tako Allahovo pravo je da nas iskuša. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون zar misle ljudi, bolje kazano, zar računaju ljudi, da će kazati mi vjerujemo. Znači, mi imamo šartove la ilaha illallah, a da i Allah neće iskušati. A vi znate oni sedam šartova la ilaha illallah. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Jer mi smo iskušali one prije vas. Znači prije ko je imao šartove la ilaha illallah. Allah ga je iskušao. Ne zbog toga što Allah iskušava svoje robove zbog mržnje prema robovima. Haše lilla. Nego je to iz ljubavi prema svojim robovima da ih očisti od grijeha i da ih podigne na visoke stepene. Ovaj put je jasan ali se ovdje postavlja pitanje kako dalje. Ja sam prošle godine na ovome istom mjestu govorio o aktuelnoj temi, a to je kako dalje to jeste iskreno ispravno. I ovo sve što se dešava ovome preporodu, znate li ko će biti podjetnik? ja i ti ako Bog da. Ako budemo imali ova dva šarta, ako budemo obožavali Allaha žele šanuhu, muhli sine lehu tim, onako kako je Allah zadovoljan. Allah nije zadovoljan ako mu ne ispovjedavamo vjeru iskreno. Onako kao što su to radili Allahovi poslanici, koji su bili muhla sine, a to je potpuna istinost. I zbog toga šeitan takvima ne može ništa. I zbog toga, draga moja braćo, ako želimo da ovaj preporod iako rezultati pripadaju Allahu te bareke wa ta'ala, ako želimo da vidimo da ljudi ulaze u Allahu u vjeru potpuno, u skupinama, onda budimo iskreni, ولا تلتفتوا يمينا ولا يسارا i nemojte se okrećati ni lijevo ni desno. Nemojte gledati da nekome drugom ugodite na uštrb Allaha tabarake wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mora da bude iza svega ostalog. Jer vi znate hadis koga bileži imam i muslim trojka sa kojom će biti džennet, džennet potpaljen. Zar nije Hafiz Kur'ana? Zar nije šehid na Allahovom putu? Muđahid znači. Zar nije onaj ko dijeli humanista? Znači najbolje kategorije ljudi. I zbog toga nemoj da se sikiraš. I nemoj da te ova propaganda umara. I nemoj da te može išta uboriti na ovome putu i da ti ubaci pesimizam, ali uvijek pitaj sebe, šta ja hoću? Ako uvijek bude odgovor, hoću Allah, žele šanu. Daće ti Allah ono što traži. I ti ćeš pobjediti gospodara mi kabe. I ne možete na tom putu ništa spriječiti. Tebi se džennet svaki dan približava i ti se približava džennetu. I ti žuri sa susretom sa Allahom te bareke wa ta'ala. I zato, ovo i sahvi, ovo i davi, treba iskrenosti. Ma kene lillahi fahu wa baqi. Ono što bude Allah radi, to će ostati. Kao mu vesa malikova. Danas mi imamo puno, ovaj ummet ima puno potencijala, ali vjerovatno nema ova dva osnovna šarta i zato ne može naprijed. I mi vidimo, svojim očima gledamo, kada bi razumski sudili, nama se ne bi trebao niko priključiti, ga braća. Zato što I kamioni pišu pas se Bilala, pas Fulana, čuvaj se Allana. Znači, propaganda je jaka. Otkud nam onda ljudi dolaze? Zbog čega nam se ljudi? Jel to mi imamo para? Jel to mi imamo nešto ama zama znanja? Šta to mi nudimo? Ali, ako budemo iskreni, neće onda ništa moći da spriječi onoga koji je na drugoj strani iskren da stane sa nama rame uz rame ili da mi stanemo sa njim rame uz rame. I zato, draga moja braća, danas nifak i onaj akajski, onaj znači etekatski i ameli svijeta danas je puno munafika na pozornici od muslimana munafika koji lažu kada govori, koji ne izvrše ono kada im se povjeri i koji provjeravaju ono što je dogovoreno. I ona je četvrti znak ili ajet munafika u drugom rivajetu kada raspravlja prelazi sve granice. Odmah vidiš nervira se. Samo mi ne spomini nekoga tamo. Pa dobro, Musa alaih salatu wasalam je saslušao Firauna. Saslušavao sihrbaze. A onda on iznio ono što je Allah njemu naredio da iznese. Onda je rekao, o Musa, oma tilke bi jeminike ja Musa. Šta ti je to u desnoj ruci, o Musa? Hale hi ja saja sa vodke u aliha, biha ala ghanemi. Ovo je obični neki štap, nije to onaj ofarbani, Samo onom ručkom, pa dole pa papučom, pa kupljenu radni, pa za posljedne namire, kak Trklja neka našo muza uz put. Ali ta trklja, ili ta klipa, ili taj štab, je odigrao, znači, veliku ulogu. Okrenuo se sihr na sihrbaze. A najveći sihrbaz je bio Fir'aun, pa je pobjedila istina. Zato, draga moja braćo, nemojte misliti ako mi se znamo puno će bakćati pričom, znamo se nadgovarati, znamo se ubjeđivati, da ćemo mi tako pobjediti. I ako puno imamo informacija i dokaza, pobjedit ćemo, to sve ide u prilog. Ali ako budemo iskreni, a znate li šta je iskrenost? Kaže islamski učenjaci iskrenost je to da kada te ne može ništa drugo spasiti osim laž, a ti potegne za istinom. Šta je najveća i šta je najveći šehadet na Allahovom putu? Ko je najveći muđahid? Nije hrulja sad zaput samo pa i ja budem hrabar sa tebom. Nego da odeš nepravednom vladaru sam ti. i da mu kažeš riječi istine.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 Isto tako Allahovo pravo je da nas iskuša. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون Zar misle ljudi, bolje kazano, zar računaju ljudi, da će kazati mi vjerujemo. Znači mi imamo šartove la ilaha illallah, a da i Allah neće iskušati. A vi znate oni sedam šartova la ilaha illallah. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Jer mi smo iskušali one prije vas. Znači prije koje je imao šartove la ilaha illallah. Allah ga je iskušao. Ne zbog toga što Allah iskušava svoje robove zbog mržnje prema robovima. Haše lilla. Nego je to iz ljubavi prema svojim robovima da ih očisti od grijeha i da ih podigne na visoke stepene. Ovaj put je jasan, ali se ovdje postavlja pitanje kako dalje. Ja sam prošle godine na ovome istom mjestu govorio o aktuelnoj temi, a to je kako dalje to jeste iskreno ispravno. I ovo sve što se dešava ome preporodu. Znate li ko će biti podjetni? Ja i ti ako Bog da. Ako budemo imali ova dva šarta. Ako budemo obožavali Allaha žele šanuhu muhli sine lehu din. Onako kako je Allah zadovoljan. Allah nije zadovoljan ako mu ne ispovjedavamo vjeru iskreno onako kao što su to radili Allahovi poslanici koji su bili muhlasini a to je potpuna istinost i zbog toga šeitan takvima ne može ništa i zbog toga draga moja braćo ako želimo da ovaj preporod iako rezultati pripadaju Allahu tabareke wa ta'ala ako želimo da vidimo da ljudi ulaze u Allahu u vjeru potpuno, u skupinama, onda budimo iskreni. Vola telseti tu jeminen, vola jasara. I nemojte se okrećati ni lijevo ni desno. Nemojte gledati da nekom nekome drugom ugodite na uštrb Allaha tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mora da bude iza svega ostalog. Jer vi znate hadis koga bileži imam i muslim. Trojka sa kojom će biti džennet, džennet potpaljen. Zar nije hafiz Kur'ana? Zar nije šehid na Allahovom putu? Muđahid znači. Zar nije onaj ko dijeli humanista? Znači najbolje kategorije ljudi I zbog toga, nemoj da se sikiraš. I nemoj da te ova propaganda umara. I nemoj da te može išta uboriti na ome putu i da ti ubaci pesimizam. Ali uvijek pitaj sebe, šta ja hoću? Ako uvijek bude odgovor, hoću Allaha želešanu. Znači ti Allah ono što traži. Hrvim i ti ćeš pobjediti gospodara mi kabe. I ne možete na tom putu ništa spriječiti. Tebi se džennet svaki dan približava. I ti se približava džennetu. I ti žuri sa susretom sa Allahom te barek evo ta'ala. I zato, ovo sahri, ovoj davi, treba iskrenosti. Ma kene lillahi fa huwa baqi. Ono što bude Allah radi to će ostati. Kao mu vesta Malikova. Danas mi imamo puno, ovaj ummet ima puno potencijala. Ali vjerovatno nema ova dva osnovna šarta. I zato ne može naprijed. I mi vidimo svojim očima gledamo, kada bi razumski sudili, nama se ne bi trebao niko priključiti, draga braća. Zato što i kamioni pišu, pas se Bilala, pas se Fulana, čuvaj se Arlana. Znači, propaganda je jaka. Otkud nam onda ljudi dolaze? Zbog čega nam se ljudi? Jel to mi imamo para? Jel to mi imamo nešto ama zama zanja. Šta to mi nudimo? Ali ako budemo iskreni, neće onda ništa moći da spriječi onoga koji je na drugoj strani iskren, da stane sa nama rame uz rame, ili da mi stanemo sa njim rame uz rame. I zato, draga moja braća, danas nifak i onaj akajski, onaj znači etekatski i ameli svijeta, danas je puno munafika na pozornici. Od muslimana munafika koji lažu kada govori, koji ne izvrše ono kada im se povjeri i koji provjeravaju ono što je dogovoreno. I onaj četvrti znak ili ajet munafika u drugom rivajetu, kada raspravlja, prelazi sve granice. Odmah vidiš, nervira se. Samo mi ne spomini nekoga tamo. Pa dobro. Musa, ali salatu wasalam je saslušao Firauna. Saslu, saslušavao sihrbaze. A onda on iznio ono što je Allah njemu naredio da iznese. Onda je rekao, o Musa, bi ja Musa. Šta ti je وما تلك بيمينك يا موسى شتاتي يتودس روسي وموسى قال هي عصايا توكل عليها وهش بها على غنمي ovo je obični neki štap, nije to onaj ofarbani, samo ručkom, pa dole papučom, pa kupljenu radni, pa za posljedne namire, kak, trkna neka našo Musa uz Ali ta trklja, ili ta klipa, ili taj štap, je odigrao znači veliku ulogu. Okrenuo se sihr na sihrbaze. A najveći sihrbaz je bio Firaun. Pa je pobjedila istina. Zato, draga moja braćo, nemojte misliti ako mi se znamo puno bakćati pričom, znamo se nadgovarati, znamo se ubjeđivati da ćemo mi tako pobjediti. Iako puno imamo informacija i dokaza, pobjedit ćemo, to sve ide u prilog. Ali ako budemo iskreni, a znate li šta je iskrenost? Kažu islamski učenjaci, iskrenost je to da kada te ne može ništa drugo spasiti osim laž, a ti potegne za istinom. Šta je najveća i šta je najveći šehadet na Allahovom putu. Koji je najveći muđahid. Nije hrulja ta zaput samo pa i ja budem hrabar sa tebom. Nego da odeš nepravednom vladaru sam ti. I da mu kažeš riječi istine. A on onda i šare ti dželatu da napravi od tebe ovako i onako. Da te se sjeće u komade. Kako ovaj čovjek može otići? Onda je taj son, on ne smije otići tamo je tamo ne idu, znači bokserske vještine tamo ne pali. Tamo ima i hladno i vruće oružje. Kojim Tyson ne može, te, te se, ti se meci ne mogu blokirati. Šta ga nosi tamo? Šta ga čini tako postojanim? Da jednostavno ne kaže, a što nije i mujo krenuo sa mnom pa da mi malo bodri. Kako ću ja, šta će sa mnom biti? I ti pojedinaca, braćo, svaki dan sve više umetu ima. Mladić koji se stremi da ide da pogine na Allahovom putu. To je analogno kao da je ošao nepravednom vladaru. Jer on ide u jednom pravcu i kupio kartu. Nema povratne. Zbog čega je krenuo u tom putu? Šta ga gura naprijed?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 Isto tako Allahovo pravo je da nas iskuša. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون zar misle ljudi, bolje kazano, zar računaju ljudi, da će kazati mi vjerujemo. Znači, mi imamo šartove la ilaha illallah, a da i Allah neće iskušati. A vi znate oni sedam šartova la ilaha illallah. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Jer mi smo iskušali one prije vas. Znači prije koje je imao šartove la ilaha ila Allah. Allah ga iskušao. Ne zbog toga što Allah iskušava svoje robove zbog vrže prema robovima. Haše lilla. Nego je to iz ljubavi prema svojim robovima da ih očisti od grijeha i da ih podigne na visoke stepene. Ovaj put je jasan ali se ovdje postavlja pitanje kako dalje. Ja sam prošle godine na ovome istom mjestu govorio o aktuelnoj temi, a to je kako dalje to jeste iskreno i ispravno. I ovo sve što se dešava ovome preporodu, znate li ko će biti podjetnik? ja i ti ako Bog da. Ako budemo imali ova dva šarta, ako budemo obožavali Allaha žele šanuhu, muhli sine lehu din, onako kako je Allah zadovoljan. A Allah nije zadovoljan ako mu ne ispovjedavamo vjeru iskreno. Onako kao što su to radili Allahovi poslanici, koji su bili muhla sini, a to je potpuna iskrenost. I zbog toga šeitan takvima ne može ništa. I zbog toga, draga moja braćo, ako želimo da ovaj preporod, iako rezultati pripadaju Allahu tabareke wa ta'ala, ako želimo da vidimo da ljudi ulaze u Allahu u vjeru potpuno, u skupinama, onda budimo iskreni Vola telsetitu jeminen vola jasara. I nemojte se okrećati ni lijevo ni desno. Nemojte gledati da nekom je drugom ugodite. Na uštrp Allaha tabareke wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mora da bude iza svega ostalog. Jer vi znate hadis koga bilježi imam i muslim trojka sa kojom će biti džennet, džennet potpaljen. Zar nije Hafiz Kur'ana? Zar nije šehid na Allahovom putu? Muđahid znači. Zar nije onaj ko dijeli humanista? Znači najbolje kategorije ljudi. I zbog toga nemoj da se sikiraš. I nemoj da te ova propaganda umara. I nemoj da te može išta uboriti na ome putu i da ti ubaci pesimizam, ali uvijek pitaj sebe, šta ja hoću? Ako uvijek bude odgovor, hoću Allaha Želešanu. Daće ti Allah ono što traži. I ti ćeš pobjediti gospodara mi kabe. I ne možete na tom putu ništa spriječiti. Tebi se džennet svaki dan približava i ti se približava džennetu. I ti žuri sa susretom sa Allahom te barakem o ta'ala. I zato, ovoj sahri, ovoj davi, treba iskrenosti. Ma kene lillahi fa huwa baqi. Ono što bude Allah radi, to će ostati. Kao mu Esa Malikova. Danas mi imamo puno, ovaj ummet ima puno potencijala, ali vjerovatno nema ova dva osnovna šarta i zato ne može naprijed. I mi vidimo, svojim očima gledamo, kada bi razumski sudili, nama se ne bi trebao niko priključiti, ga braća. Zato što I kamioni pišu pasce Bilala, pasce Fulana, čuvaj se Allana. Znači, propaganda je jaka. Otkud nam onda ljudi dolaze? Zbog čega nam se ljudi? Jel to mi imamo para? Jel to mi imamo nešto ama zama znanja? Šta to mi nudimo? Ali ako budemo iskreni, neće onda ništa moći da spriječi onoga koji je na drugoj strani iskren da stane sa nama rame uz rame ili da mi stanemo sa njim rame uz rame. I zato, draga moja braća, danas nifak i onaj akajski, onaj znači etekatski i ameli svijeta danas je puno munafika na pozornici od muslimana munafika koji lažu kada govori, koji ne izvrše ono kada im se povjeri i koji provjeravaju ono što je dogovoreno. I onaj četvrti znak ili ajet munafika u drugom rivajetu kada raspravlja, prelazi sve granice. Odmah vidiš, nervira se. Samo mi ne spomini nekoga tamo. Pa dobro, Musa alaih salatu wasalam je saslušao Fir'auna. Saslušavao sihrbaze. A onda on izvio ono što je Allah njemu naredio da iznese. Onda je rekao o Musa, oma tilke bi je minike ja Musa. Šta ti je to u desnoj ruci o Musa? Hale hi asaja vodkeo aleha, wa hušu biha ala ghanemi. Ovo je obični neki štap, nije to onaj ofarbani sa onom ručkom pa dole papučom, pa kupljenu radni, pa za posljedne namire, kak? Trklja neka našo muza uz put. Ali ta trklja, ili ta klipa, ili taj štab, je odigrao, znači, veliku ulogu. Okrenuo se sihr na sihrbaze. A najveći sihrbaz je bio Fir'aun pa je pobjedila istina. Zato, draga moja braćo, nemojte misliti ako mi se znamo puno bakćati pričom, znamo se nadgovarati, znamo se ubjeđivati, da ćemo mi tako pobjediti. I da ako puno imamo informacija i dokaza, pobjedit ćemo, to sve ide u prilog. Ali ako budemo iskreni, a znate li šta je iskrenost? Kaže islamski učenjaci iskrenost je to da kada te ne može ništa drugo spasiti osim laž, a ti potegne za istinom. Šta je najveća i šta je najveći šehadet na Allahovom putu? Ko je najveći muđahid? Nije hrulja sad samo pa i ja budem hrabar sa tebom. Nego da odeš nepravednom vladaru sam ti, i da mu kažeš riječi istine. A on onda išara ti dželatu da napravi od tebe ovako i onako. Da te se sjeće u komade. Kako ovaj čovjek može otići? Onda je taj son, on ne smije otići tamo. Jer tamo ne idu, znači bokserske vještine tamo ne pali. Tamo ima i hladno i vruće oružje. Kojim taj son ne može, te, te se ti se meci ne mogu blokirati. Šta ga nosi tamo? Šta ga čini tako postojanim? Da jednostavno ne kaže, a što nije i mujo krenuo sa mnom pa da mi malo podri. Kako ću ja, šta će sa mnom biti? I ti pojedinaca, braćo, svaki dan sve više umetu ima. Mladić koji se stremi da ide da pogine na Allahovom putu to je analogno kao da je ošao nepravednom vladaru, jer on ide u jednom pravcu i kupio kartu. Nema povratne. Zbog čega je krenuo u tom putu? Šta ga gura napred? Šta ga gura da u zadnjem momentu me pomiješa šta treba sa čime stojiti?